Alef avremele Beis berele Gimel de gamvet He a hekele Zayn a zilberne Ches chaptim Tes taptim Yud yoktim Shin schmeistim Tof in togusarene